Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. October 24, 1980, nang tanggapin ni Jolito Buhisan Cortes ang banal na orden bilang pari. Taong 2001, nang parehong petsa nang siya naman ay italaga bilang Auxiliary Bishop ng Cebu. Si Bishop Cortes ay isinilang sa Paranaque noong ikaapat ng Hulyo taong 1956. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.